تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ثم أما بعد Hvala i pripada Allahu subhanahu koji nas je izveo iz tame na svjetlu upute. Hvala Allahu Đelešanuhu koji je prepoznao naša srca, naše imena, pa nas je on subhanahu wa ta'ala pozvao na ovaj skup. Hvala Allahu Đelešanu na posljednoj grupi melika koji hodaju putevima tražići ovakva snijela gdje se muslimani i muslimanke kupljaju gdje tada meliki nakriljuju svojim krilima ili prostiru svoja krila u drugom rivajetu, predaj gdje Allah Jelešanu u svojim robovima nosno prašta, prašta, spušta svoju milost, njernete. Na one robove koji se odazovu i koji dođu on na ovakva sjela i skupove. To je velike njeme. Ne možeš imati to kada bi imao hiljadu interneta, hiljadu kompjutera, kad bi uključio i sve šehove koji poznaješ, sve i pustio na internet. Ne možeš ima tu blagodat, nije me. Ne možeš. Pa čak čovjek koji dođe i ne razumije uopšte bosanski jezik, a došlo na to sjelo, ima tu blagodat. Subhanallah. Doista oni koji su išli u Medinu, u Meku i druge gradove, gdje su učenjaci, jeli, naši, ani sunet džemata u Egipat, u Ali, tako dalje, u Damask. Vidjet ćemo da, e, subhanallah, jedan veliki broj ljudi, muslimana koji shvatili vjeru, sjednu u halku, sjednu gdje ima predavanje učenjaka, uopšte ne zumiju arapski jezik. Na kraju predavanja pita ga šeh, odakle si ti? Kaže, negdje tamo Bog da, jel, iz neke zemlje. Znaš arapski? Ne znam. <laughs> I onda shvati, naravno, nijemet i blagodati Allah subhanahu ta'ala spušta na takva sjela. Ni šesto šeitana odvrati na šeitan od svoga. Koliko je Allah, jeli, jeli ne zna večeras koliko je, jeli, ostalo kući. Na svojom ljenom popije kao večernju. Kada je pitanje obaveze prava, kada je islam vjera, moja neko kaže, ali kada je kava, mora biti. Mora biti, subhanallah. Donosimo salav, salavat i selam na lavu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a zatim u suri Tahrim, u proročenom ajetu, dijelu ajeta, Allah Ješanu nam poručuje kada je o vjernici, čuvajte sebe i svoju porodcu u džahnemske vatri. I kazao suri Muhammed u proročenom ajetu, ovi koji vjerujete, ako pomnete Allaha, i Allah će vas pomoći i vaše korake njegovom putu čvrstiti prvi ajet sure Dahim, draga moja braćo, i kako da čovjek vjernik, jel, u ciklusu prednavanja, trudbenicima, kako da postane onaj koji se trudi? Prvo mora shvatiti ovaj ajet sure Tahrim, a to je čuvaj sebe i svoju porodicu. Ku anfusakum vahlikum nara. Od džehennemske vatre. Čije će gorivo, vakuluha nasu hijjara. Čije će gor biti kamenje i, i, i ljudi sami. Zamislite, braćo moja. Da li možemo napraviti sebi izgledati sliku vatre u kojoj osnovno, osnovni a, ogrev ili ono što daje veću vatru jesu kamen i čovjek. Jesu kamen i čovjek. I oni gore. I džahenemska vatra, sve što se više ljudi baca unutra, ona povećava svoj žar povećava. I isto kada mi jele na dunjalku naužimo neku maticu, pa ubaciš ono drvo, glavnju ili nešto, jele, pa ono skoči, jele, ža. Skoči ona, onaj plamen. Subhanallah. Da nas Allah sačuva djehennemske matri. Čuvaj sebe, Allahu robe. To jest, ako želiš da budeš trudbenik na Allahovom putu, moraš da znaš za sebe. Moraš sebe odvojiti i znati koji je pravi put na ovome svijetu koji vodi ka džennetu, koji vodi, vodi ka lao milosti, oprostu, rahmetu, koji vodi ka onima koji su nas pretekli u dobru, da mi smo sa njima družili u džennetu. Sa vjesnicima, sa iskrenima, sa onima koji su nam pretekli u, bilo, jeli, u mnogim, mnogim dobima. Zato, spanala, dragi brate i poštovan sestro u islamu, krenimo od sebe, Često, nažalost, mi u svome Hamas, u svom uzbeđenju, u svoj nekakvom želiš svakom dobro, hoćeš tako dalje, svakom i drugom želiš dobro, a sebe zaboraviš. Nemoj dozvoliti da budeš svijeća koja će sijati drugima, a ona goriti. <laughs> Nemaš rezervne, brate. Ona kad izgori, ona gotova je. Ona se gasi, a babe moj. Ona je ugašena nema više vjere, nema imana, nema upute, nestala je. Nemo to dozvoliti sebi i svojoj porodici. Ovaj drugi ajet, jeli, govori o jednom većem strepenu truda na lahom putu. A to je stepen gdje Allah Jeršanu poziva i naređuje vjernicima i vjernicama ovi koji vjerujete In tansurullah, ako pomonete Allaha, to jest Allahu vjeru, i Allah će vas pomoći. Allahu obećanje, jen surkum, odmah dolazi Allahu pomoć. Ne samo to, već će učvrstiti vaše, vaše stope, vaše korake, vaš život, vašu porodicu, vaše zdravlje, vašu nafaku, vaš život. Allah će vas pomoći. Poslat će meleka, kada budeš umirao, meleka milosti, meleka rahmeta, koji će uzeti nježno tvoju dušu. Poslat će meleka, poslat će, poslat će spala insana, dobro djelo tvoje u, u, u kaboru, da se s tobom druži, da ne bio sam. Pa tako je sudnji dan, proživljenje. Allah je šalno će te pomagati sve dok ne uđeš u džennet. Allahu akbar. Zato, subhanallah, oni koji ne vjeruju, braćo moja, i osnova dijela možemo podijeliti u tri dijela ili tri skupine ljudi koji čine dijela. Prvo su muslimani koji iskreno čine svoje dijela gdje će Allah Jerišanu Bidrinla sa svojom dobu, jeli, primati, prihvati ta dijela na svudnjem danu. I oni će imati korist od tog svog dijela. Jeli. Druga skupina jesu oni koji rade dobra djela, iskreno, u ime Allaha spadala, ali na sunjem danu neće imati korist od svoga djela. Vrlo interesantno. I treća skupina jesu oni koji će raditi dobra djela. Raditi dobra djela. Doista i rade, mi vidimo i danas. Ali na sudnjem danu nikakve koristi neće imati od toga. Pa ćemo objasniti ako Bog da Prva skupina su vjernici mu'mini mu'mika. Mu koji rade i sačuvaju to svoje dobro djelo sve dok ih Allah ne bude u džennet. Druga skupina o kojoj ćemo ako bude večeras govoriti jesu muslimani i muslimake koji će doći na sudnjem danu i sa namazom i sa postom i sa hađom i drugim drugim djelima ali po hadisu Allaho poslanika ali salama jeli, je upitao prisutne znate li ko je bankrot u, u mome umetu Kad je Rasulullah ne zna, pa ćemo ako volja ovaj hadis, ako volja nakon govoriti. A to su ljudi koji su na dunjalu učinili dobra djela, ali su druge ljude u ljudima uzmali prava. Čast, uh, imetak i tako dalje i tako dalje. I onda će im se ta dobra djela oduzimati od njih i davati drugima. Davati drugima. Treća skupina jesu naravno nevjernici, oni koji kog god uradili dobra, Allah neće im prihvatiti iz, iz razloga što ne vjeruju gospodara svih svjetova, Allah, smatala. To djelo nije učinjeno u ime Allaha, već učinjeno radi tog i tog insana, čovjeka, radi korizi sami svoje i tako dalje i tako dalje. I Allah je rešano spominje u nastavku sure Muhammed gdje kaže وَلَدِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَ لَهُمْ وَضَلَّ عَمَالَهُمْ A oni koji ne vjeruju propast njima, oni neće, on neće njihova djela prihvatiti ili priznati. I ne samo to, Allah je rešano spominje opet u suri Muhammed u narodnom ajetu, dok čega se to dešava? Zbog čega se to dešava? Zalike bi annahum kerihu ma anzal Allahu fa ahbatu amalahum. Zato što su oni mrzjeli, nisu molili ono što se od Allaha objavljuje, što se od Allaha slušta. Mrzili su Kur'an, mrzili su objavu, Inžil, Tevra, Zebu i ostale poslance koji su spušteni u gospodara svih svjetova. Zbog same istine koju poslanca je nosila u datom vremenu e, e, narodu, nas i tako dalje, tako dalje. A on to odbijali. On to odbijali i Allah Jelšanuhu kaže da im neće jeli prihvatiti djela i ne samo to. U ovom ajetu kaže i on će njihova djela poništiti. Smanalo. On će njihova djela poništiti. Zato, dragi brate i sene sestro, poslušajmo ovaj hadis imama Buharije, jeli, od Enesu i Malika se prenosi da je čuo Allahu poslanika ali slama, da je kazao, dovešće se nevjernik na sudnji dan i reći će mu se, kada bi imao koliko je čitav ovaj ljudnjanog zlata, da li bi se time htio iskupiti? Allahu akbar. Allahu koliko puta vjernik i vjernica, jel ne, zapadnu krizu imana, u krizu vjere, pa pogledaj tamo, a vidiš velika kuća, pa vidi dobro auto, pa vidiš ovu, pa vidi ovu šta ima, subhanallah, pa odu i ja. A ma si zaboravio na Allaha, da se Allah sačuva. Reći će ovaj čovjek, subhanallah, svakako, A reći se tada, da, ali traženo je od tebe puno manje od toga. Nisi htio. Kod imama muslima, u imajtu imama muslima, prenosi se da će mu se kadati lažeš. Lažeš, nemoj lagati. Ma nemoj lagati da bi se tada skupio da ima sve to. Ma kamak, ti bi još više ovog. Još ti više činio nerada, nerada na dnjavku. Kao što čine ovi, jeli, dnjavčani. Traženo je tebe mnogo manje pa si ti odbio. Nisi htjel. Neć da se iskupiš. Zato poznati, poznata sura svima nama, jeli, koju, hvala Allahu, od suneta je učiti, jeli, džumua, jeli, kad je vrijeme džume, namaza, prije, znači same džume, jeli, u toku tog vremena, vakta, jeli. U jednom od ajeta, Allah je šalno spominje griješnike. Spominje griješnike, braćo moja, cijeni sestre. Pa kaže poduženje ajet, pa kaže Allah s.w.t. na prijedlogu osamskom jesku i knjiga će biti postavljena i vidjet će griješnike prestravljene, to jest muslimani i muslimake će vidjeti svojim očima griješnike prestravljene kad im se knjiga dijela stavi ispred njih. Ah, pa vide Allah. Čovječe, ovaj dan ovu radi, ovaj dan ono. Ovaj prestravit će se braćo moje sine i sestre zbog onoga što je u njoj reće teško nama teško nama kakva je ovo knjiga kakav je ovo kitab ni mali ni veliki grijeh nije propustila sve je nabrojala Allahu akbar ni mali ni veliki grijeh ni mali, ni, nije propust, sve nam lojala. I naći će upisano ono što su radili tvoj gospodar nikome nepravdu neće učiniti. Znate, gospodara, milosti Boga. Znači, neće ti učiniti nepravdu. Koliko ti bio griješnik, koliko činio nemorala, problema, ljudima pravio i tako dalje, neće Allah učiniti nepravdu. On je pravedni, I na kraju ovog ajeta kada nikome Allah Jerešanu nepravdu neće učiniti. Zato, brate i sestru, vratimo se na hadis, na slučaj. Spanal, koliko su prava velika kod uzvišnjeg gospodara svih svjetova. Ima muslim, jeli, bilježi hadis od Ebu Hureri, da je kazao Allahu poslani Galisana. Podmirit ćete prava oštećenih, oštećenih na sudnjem danu tako da će šugava, ona koja nema rogove ovca, uzeti pravo od ovce koja ima rogove, koja je rogata. Smanu. Allah Ljenišanu će sve životinje na sudnjem danu skupiti na jednom mjestu. Braće i sestre. I da će se između se prava ispuniti. Ovaj čini ovome životinja, ovaj onome ono i tako dalje i tako dalje. Sve, zamislite, braćo, zamislite te, tog, tog slučaja, tog stanja, spano, te slike, sve životinje. I nakon toga, Allah je nešanu će i pretvoriti u prah, u to rad. Neće ni odgovarati, niti biti kažnjen. Neće biti nagrađen, niti kažnjen. I braćo moja i cijene sestre, kada budu nevjernici, oni koji su sigurni u džahennem, a još nisu ušli u njega, kada vide da je, da je zbog svoje svog nerada ili onoga što su činili na Dunjaluku, poricanja gospodara svih svjetova. Subhanallah, reče tada وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا I reče čar nevjernik da sam Bog do zemlja ostao. Da sam Bog do poput onih životinje ili onih životinja. Da me Allah je rišanu samo pretvori u zemlju. Ah, subhanal. Subhanal. To je Allahova pravda nad svojim robovima. Zato ćemo sada navesti eh, hadis koji smo počinjeli, jeli, o manknotu umetu Allahov poslanika ali sallam, bilježi ga ima muslim također od Muhurene, da mu sallam smiluje, da je čuo, da je kazao Allahov poslanika ali sallam sljedeće. Znate li koji je najveći maklot? Pa su ashabi kazali prisutni ja Rasulullah. Mislimo da je najveći maklot onaj koji nema niti novca, niti imetka, niti robe. Mislimo da je tako. Jel, što je normalno od dunjaličke strane kad pogledaš, jel, stvarno muhli su ono, bankrut nema ništa čovječa. A nije, braćo, tako, i sinje i sestre. Nije tako, subhanallah. Kazao Allah, poslani ga, bankrot iz moga umeta je onaj koji na sudnji dan dođe sa namazom, sa postom i zekatom, ali je opsovao onoga, onoga potvorio, onoga ukrao, onome krv uzeo ili prolio, onog udario, pa će se ovome ili onima kome je se učinja nepravda davati njegovo dobro onome, ovome, sve dok se ne vrati. Kada nestane njegovih dobrih dijela, ona će sa njega, stoji sa njih, ići loša dijela, sve dok se ne potpuni prava između ljudi. Spana. Sve dok se ne potpuni prava koje mi, nažalost, često zapostavljamo u svojim životima. Pa se lagano, jeli, nagano osjećamo kao da nećemo na sunjem danu odgovarati. Zato imam Buharija do Buharine bilježi hadis da je čuo Allaho poslanika, ne sam vam rekao, koji na bilo koji način oštetio svoga brata muslimana ili mu čast udario, neka od njega traži halal danas, prije nego što dođe dan kada neće biti dina niti dirhema. Ako bude imao dobrih dijela, uđeće se od grijeha ošećenog i natovarti njemu. Kad nestane dobrih dijela, ona će se uzmati od grijeha, grijeh od onoga ko mi učini nepravda i davati se, davati se onome koji čini nepravda. Sada ćemo, braga moja, braći i sestre, eh, navesti jednog trudbenika, koji manje više imenom svi znamo. To je ashab Allahu poslanika, ali se nama prijatelj, eh, po imenu Suhejb Errumi. Poznat je svima, nema manje više, jeli? S time da on eh, u svome imenu ima Errumi, Rimljanin, jeli? Bizantinac ali nije, nije od njih. Znači on je čisto krvni Arab. Šta je se nešilo? Njegov otac Sinan je postavljen da jednu tvrđavu drži, jeli? Od Perzijanaca, jeli? Pa su Bizantici, nap, jeli, zapravo njegova e, maje, žena, to jest majka od, od, od, od Suheba, je izašla u jedna, jedno iračko mjesto, to je selo, da se malo odmoji svojom porodicom, pa su i sluge krenule za njom, jeli sa njom, Pa su jedan odred, odred vojske je napao, gdje su zarobili, gdje su uzeli otuđe i tako dalje, između ostalog i malog Suhejba, znači malog dječaka, su uzeli sa sobom zarobljeništvo. Vrlo interesantan slučaj. Pa su Suhejba, jeli, na, samo što su došli, jeli, jeli, Oma su ga prodali na pijacu. Pa on išao od porodice do porodice, prodavam, prodavam, prodavam, prodavam, jeli, ali toliko je toliko je Sahaba živio sa tim a jeli Rimljanina, da je vidio Sahaba njihovu slabost, kako loše žive, kako bijedno žive, kako se liješ loše ponašanju između se i tako dalje i tako dalje. Pa čak je vrlo malo ostalo mu arapskog jezika. Zaboravio je i arapski jezik bio. Svoj jezik. Ali stalo je imao želju za svojim zavičanjem, za pustinjom, za nekom. jedan od slučaja koji se desio, jeli, gdje mu je povećalo želju za zavišajem, je se slučaj kada jedan kršćanski, jeli, sveštenik, izakao jednu rečenicu, jeli, stvar, kaže, približilo se vrijeme kad se pojaviti poslanik u Arabskom polostrovu, koji će vjerovati u Isa Sine Merimina, stranom, kršćanim, koji će, koji će vaditi ljude iz tame na svjetlu putinu. I Šehime odmah naravno rekao, smanjala, ja moram ići. I samo je gledao priliku kako da pobjegne. I Allah je spanat, Allah je ispunio to. Otišao je prije poslanstva, pobjegao je i došao je Meku. I Allah spanat, Allah u kratkom vremenu, bavići se trgovinu Suhejb, je, hamdulillah, postao jedan od bogatih ljudi, jeli, e, Mekenlija. Kada je Allah Jelšanu poslao, jeli, poslanstvo Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, Suhejbe Rumi je bio jedan od prvih, jeli, koji su prihvatili islam. Imao je kušnje iskušenja, kao što je bio, imao Bilal ibn Rabah, kao što je imala Eli Amar ibn Yasir na porac, tako dalje, tako dalje. Strpio je se, jeli, sve to što se desilo u Mekin. I došlo je vakat vrijeme hijri. Subhanallah. Suhejben Rumiju nisu htjeli da dadu da putuje. Makedonije, mušici Mekije, oni koji su obravali kipove. Pa kaže, najveće bi stažarili, spadala, a nismo dozvolili da, da, ili i dan i noć su ga čuvali. Tako da, bi, tako da je pokušao jednu varku i da ih prevari, jel? pa je stano išao u WC. Pa bi svaki put kad mi odšao bio malo du, dalje, duže jel, vremena, proveo bi u WC-u kao. Pa kad se vratio, šta ti je, stomak me bolio. Pa ovima do sada sa žarima kažu, ma Suheba je zauzeo lat i uzad. Kad je, zamolio ga stomak, jel? A on mi spavati, neće on nigdje, <laughs> ne može od molova. I Allah je što učinio tako da je on, alhamdulillah, izašao iz, iz, iz Mekke. Ali Allah, spavljala, Allah, čumar se probudili i hrinili se sa Suhaibom, Rumijom. I kada su ga sustigli, Suhaib je se popao na jednu, jednu uzvisnu ili žuljak, izgledaju strelu i kaže, ona ako prvi krene, znate dobro da sam ja najbolji i sigurno jedan najbolji koji kaže strelu. Jedan će biti sigurno donji. <laughs> A sa ostalima će se boriti sa, sa sablom. Pa vujno. Bolje da me pustite. Ja. E. Kaže oni njemu, tako pa nam Boga, nećemo te ostaviti da nam povjerje sa tolikim imetkom. Znajte, dunjavčara. Oni koji omržavaju mimo Allaha spadala. Ne, ne, ne. Ne, ne, pitanje su heba. Pitanje novac. Pitanje zlato, srebro i tako dalje. Ka ne, tako on, tako ona mora. Nećemo ti da povješ s tolikim zlatom. Pa kada im su heba? Jer kada oni njima, on, kada oni njemu, kada ti si došao u meku siromašan, pa se kod nas obogatio radići, jel? A ne može sad otići tako. Pa i oni kari tako vam Allah. Kad vam ostavio svoje bogatstvo, da li me tada, tada spustili da idem? Kaže, bismo. Naravno. Pa i on je kadao gdje se nalazi, jeli, njegov imetak, otišli su, pokupili to što su, jeli, pa se vratili, pustili su kada ide ka gradu poslanika Mohameda sa osim. Brać moja, kada je ušao Sohaim na Rumi, nam sam nas mi ne, jeli, čuje Allaho poslanika sa za njegov slučaj, jeli, I Rasul alaih salam je za njeg kazao Rebih al bayu ya Ebu Jahja. Tri puta ponovši. Uspjela ti trgovina o Ebu Jahja. Uspjela ti trgovina o Ebu Jahja. Uspjela ti trgovina o Ebu Jahja. Allahu akbar. Ko bi od nas? A, pogotovo, e, Suhej, Čomić, toliko bogatstvo imao toliko zlata i on nije mogu punije sa sobom, nije <laughs> ga zakupo. Čovjek ima golfa dvojk, jedna hoda je, znaš, ne znam kada je oduzećen, je ovo, ne, bojimo se. Strašnijic. Nasuhejma. Ostanja, nije problem, ostanja. Draga moja braćo, povodom heđre Suhejbove, Allah Jerišanu objavljuje ajet koji se nalazi sura Al-Bakare, gdje kaže وَمِنَ النَّاسِ مِمَا يَشْرِي نَفْسَهُ تِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allahu Jerišanu se umilostivili, to je da bi od Allaha spantala stekli njegovo zadovoljstvo. A Allah Jerišanu je milosti prema svojim robovima ovaj ajed je spušten povodom Suhejma Rumija, gdje će muslimani do sudnjeg dana učiti ovaj ajed. Spano. E, zamislite sad svako od nas svoje živote. Nalazi smo za dola poslanika ali sa nama. Koji bi koji je bio povod naših života i rada da bi Allah spustio zbog nas neki ajed. Šta tu radimo? Da li doista žrtva ta koju on dao Suhaib ili evo vidjet ćemo ako boda u naslov predavanja još jednog ashaba ćemo spomenuti vam sam nas milim. Još, još, još slikoviti, još, sliko, još veća žrtva, subhanallah. Šta je s nama? Šta je s nama? ajde, pa ću manje. Toliko, e, spanala, dođu nam prijatelji, pa iznešteš toliko, hajde, bismillah, hajde. Ha, e, pa utrošiš toliko novca, pa. A kad, kad muslimani, jel, koji radi za lavu vjeru, traže dinar, traže Marku, traže pet, pa izvijem, nemoj ti mene, ba, naš. A, imam ja porodicu, ono, oma čitam, dođe i počne, pa imam ja porodicu, pa čakaj, ljudi u fakultu, da ću nići. Čuvam, u svojom isto, pa ovo je pa ona. Pa treba, Ali kad vidiš, subhanallah, u jednom mjesecu, I imam jednom danu, subhanallah, doista svaki od nas potrši najmanje marku bez vežnje. U najmanju kupit ćeš onaj čips, onaj, pa ćeš neka ovigvicka, nešto, da budeš cool, da budeš u društvu, eto nešto, ne. Neće se najest, samo ćeš možda se razboliti od toga. Ne. A da ćemo da budemo cool, ovdje da budemo ono, pa kupujemo neke NATO naučane od 300 maraka, čovječe, 500 maraka. Čovječe, ba. Allah, ne, tražite Allah, odme, ne, ne, nemoj ti mene, brate, ne, ne, ne. Allah kare, in fansurullah, ako poneš Allah, ne, nema, nema od mene. Nema. Sad za toliko halina, pa ne, ne, kako mi se svidla ona, hoši jednu halinu. A ti ko, ko čovjek, jel? Sepić. Kupit će ti. Gdje je žrtva radi Allaha spantala? pričama, svako priča o vjeri. Samo drobi, novi. Gdje je rad čovječe, ma? Gdje je il Muhammed? Znanje i rad puto znanje, a ne samo, e, ja znam, skupio, ja sam sad, to je to. Par sura, par ajta, naučio par hadisa, na pre, dvije, tri knjige pročito, oj, kar, oj, oj, mašalno. Ja sam šehu i snad. A da to izaberemo čovječe, ma? No. Nemoj se skrivat tamo u sjeni, ona, iza zastvora. Znate, na, jedan od najviših grijeha kod Allaha smatala, en da kumu, ala Allahi, mala ta'ala mu, da od Allahu kažeš ono što ne znaš. To je se njegovoj vjeri u islamu, dinu. A tako mi pričamo, ljudi, ma nema sve znači. Hajde, nema, da nema učeni, da nema ljudi, da, na a ima španjala od tebe učenje, ali ne, ne, ne mogu ja kada ne znam, nema šanse, ba. Pa kada je, pa ponizit ću se, pa ponizi se radi Allaha, ne znam Allaha u robe. Pitaću, saznaću, vidješu. Sačekaj. Jer ima muslim, braćo moja, bilo li hadis od Allahog poslaninga, ali s onama koji je vrlo ostojan. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ko namere najavno slaže, neka sebi pripremi mjesto u mafiju džehennem." Ja rob. A je tako lahko čovječe, ko da je to vala <laughs> spadala, ko je to neka pita tam. Pa daj da je podijelimo. A nije ovo ni moja, ni tvoja vjera, ovo je Allahova vjera. Gdje ćemo narod govarati na sudnjem danu za to stvar. Sad ćemo spomenuti, subhanala, izvojio sam, jeli, i pomjerat ćemo ako god na stanjem današnje, stanjem koji se dešavalo bošnjaci muslimanima ovdje u našoj državi. A to je slučaj Šuajba, ali se nam. Ne. Isto jedan od poslanika, verisnik koji je poslan, jeli svom narodu i poziva, kada je ilaha illallah, da je jedan gospodar i tako dalje i tako dalje. Šta je se desilo? Ajde su duži pa ćemo na bosanskom jeziku, jel? Je? Kad je on pozvao Šuajm alisalam, kad je Allah šanu, glavešine narodna njegova, oni koji se oholili, reko šemu, ili ćeš bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, subhanallah, ili ćemo te o Šuajbe i tebe i one koji s tomu vjeruju iz grada našeg istinati. A to nam nisu učinili naše komšnje. I opet bošnjaci zaspali. Vala je ajet potpuno isti. Na današnje stanje, stanje Iraka i svi ostali muslimanski zemalja. Nema biti musliman, nije problem. A na dunjalu ti nije problem, a na sudnjem dalu više što nije problem. Gledaj šta, da vešine kažu šlajbu njegovu narodu. Bezovjetno, nemoj mu uslovljavati. On nema uslovljavati Karadžiću, Mlaviću i ostalima. Nema uslovljavanja. A naši bošnjaci prihvataju sve to. Hajde se dogovaram, pa hajde dogovaram. Čovječe, stani malo ba. Nije problem, treba se dogovarati. Ali ti stop stop srušiš čovječe. Neko po dane pravi, a ovaj po noći ruši. Kako će biti građane? Nema građane od te. Ništa. Ništa. Ali ovo je bitno, braćo. Nije pitanje ovo, pitanje je vjera. Bez uvjeta primati našu vjeru. Nema uvjeta. U svom dvorištu napravi onaj svinja, pa drži svinje. Pa ispred napravi jedno sjelo, jedno lijepo, pa pi alkohol, bludiši, kradi, pa to je cool, to je u redu, to je dobro. Pa kako je se na, izvrnulo sve naopako. I Karu pita ima, joj, kare, šta ovo kiša, Arfa? Čuvam, hvala Allah, alhamdulillah, nije ovo ništa. Ma nije ništa, vallah. I vidit ćemo da nije ništa. Iz narodni ajeta koji dolaze u Šuajb ali sa njegovom narodu. Šta kare Šuja, Šuajb ali sa nam. Zari proti moje volje, reče Šuajb. Zar nisu naše nene govorile, nemojte me dirati. Da nisu naše žene govorila nemoj Dina, da nisu naša djeca govorila po Srebrenici, svim ostalim krajima BH. Mliši iz sebe, svim od krajima BH. Domo od, od Bihaća, babuke i ostali pa vamo Mostara i tako dalje, i Hercegovine. Ahmića i tako dalje, i tako dalje. Gdje su moju Amirišu živu, trudno zapali u kući njenu. I govorimo o nečemu. Pa nije problem, živjet ćemo. Daj da priznam, daj da vidite ko ste, šta ste vam čovječ. Ali ne. Znači što je protiv moje volje to raditi. Ma ja to ne želim, ali ne, ne čini vam nepravdu, ma. Ona njene u sveme, ma nije činila nepravdu, vallaha, nikom je, ma. Naprotiv, dobivali su bereket od muslimanskog naroda. Jer ima muslimanskog naroda, Allah ne spušta kaznu svoju. Čuvani su od muslimana. Nakon što šuajba ali se nam objašnjava velikanima, glavešina, braćo moja, šta se dešava? Govorim. Ali izbjegović govori, Adam Ljudi, tako i tako, ne može. Više je braća, oni se ne obraćaju šuajbu. Ne se obraćaju oni koji slijedi šuajba i kažu tada, ako poljete za šuajbom, bit ste sigurno izgubljeni ubacuju ono šetanski strah. Šeta se bojite. Allah se bojite, nemojte se bojati šetana kada Allah spakala. Allah se bojite. I Allah njeri šanu u, jeli, šta je uradio s tim narodom? Opisuju narodnu majetu i zade si potom strašan potres. I oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomišni. Allahu akbar. Allahu Resul Muhammed sallallahu alaihi zamislite moja braća i sestre bošnjaci su došli mi smo evo došli većina smo bošnjaci jeli ovdje gdje se nalazimo ali nije to to Poslanik Ali Salam je otišao iz Medin, iz Mekke u Medinu. Ali je to, to. Opet ima ljudi koji unutra njegovi redova se bore protiv Allaho poslanik Ali Salam. I to Allah što vam spominje kroz Kur'an gdje kare Humu ladine kuluna la tunfiqu ala men inda rasulillah hatta jenfadu ori illa je hazainu samavat vardu walakinna munafiqina la jefqahun. I oni govore ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allaho poslanik Ali Salam ne bi li ga napustili. Allah ekvar. E, nemoj ti onoga zaposliti, nema, nemoj slučajno. E, nemoj slučajno. Izgubit ćeš posao. I neće ona firma onoga tamo vlade, neće ti mlada, neće s tobom raditi više. Ako vidi par milimetara čovjeka s bradom da radi u tvojoj firmi. Gledajte, isti, isti scenariju Isti film isti slučaj, isti događaj, ma isti kalup šeitana. I kažu, ne samo to, braćo moja, يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هو يا آية تمل koje mi moramo shvatiti muslimani i muslimanke. Koji želimo pravedno, pošteno u ovoj državi, kakva je, takva je, moja je, naša je, želimo da živimo pošteno. Kao muslimani, kao vjernici. Ne sljedeći svog namaza. Oni govore, ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istirati iz nje i njega starije, slabijega. I Arab. Da se to ne dešava, braćo moje. Pa jednu laž, pa ovu laž, pa prezentira ovu laž, pa ovu, pa na kraju Boša kaže, vidi stvarno, vidi federalna televizija, dnevnik, ona, centralni, u pola osam. Ali, dobro, ono, vidiš ti, ono istina. I gotovo istina kod Bošnjaka. ali Allah je nešanu dalje nastavlja. Snaga je u Allaha, u poslanika njegova i u vjernika, ali licemeri neće da znaju. E, eh, braćo moja, nikad ne zaboravi da ti je tvoj gospodar Allah, onaj koji sve može. Kun fe kun, budi ono biva. Ola je kad pročitaš istoriju muslimana, od ashaba, selefu salih, Subhanallah, to je nevjerovatno kakvi su bili muslimani. Sa jednom, jednom rečenicom unutarnjom u srcu, kad Allah smatala uputin domu, ona je pada mrta pored njega. Zato što mi činio nepravda. Ne znaš da ga umru? Allah poslao ti meleka. Ne pravi više. Ne smiješ Allahu vevliju dirati. Koga Allah čuva, blago mi se. On je od onih koji je sačuvan. Koga budu ljudi čuvali, teško li se njemu. I trebao imati sistem, trebao imati pravdu, trebao imati ovo sve, nije nikak problem. Zbog toga je ispušten Kur'an, kao šarijat, kao zakon. Ali Allah je iznad toga. Allah je iznad toga. Zato, draga moja braćo, U ovoj suri, suri Munafiqi, vrlo interesantno sljedeći ajet koji dolazi. Je, i kada Allah šanu, jel dina amenu, la tulhikum men valukum, vala evladukum a zikrin la, vama jefal dalike fa ulajke mu khasirun. O vjernici, nemoj da vas odvrate vaša imer, imanja i djeca od za, da vas odvrate od sjećanja Allaha smatala, a oni koji to budu učinili, bit će izgubljeni. Subhanallah, kroz e, pripremu predavanja ovoga sjetio sam se opet, jeli, kroz naš događaj i naše stanje koje smo imali, jeli, ovdje prije par godina. Prvog Muharema, sedne godine po poslanstvu, po objavi, jeli, muslimani neki su imali veliko iskušenje. A to je sveopšti bojkot ne samo muslimana, već svi oni koji su štitjeli muslimane smatrići da su neistini, ali nisu je prihvatili. Zamislite, tri godine, braćo moja i sestri, bojkotovali su, gdje su i zatvorili na jedan posjed, posjed Ebu Taliba, Amiđe Allaho poslanika Ali Salama koji živio i umro kao nevjernik, ali je tekako pomogao muslimane i islam. Tri godine, braću. Nisu mogli udavati, uzimati, nisu mogli ništa kupovati, ništa uzimati, pričati jedni s drugima. Potpuna, potpuna izolacija koju su, nažalost, i nama naše komšije. To je istina. Pa su neki od njih, zašto se stidile ono što čine i radje, puštali pomalu. Ili zbog nekih interesa. Tako li su neki desilo, isto, braćo moja. Da su neki mušice meke, španala, bez obzira što je bila zabrana takva žestoka jaka, pušt, najveće bi nosili hranu, vrlo malo, jel? Gdje muslimani su, španala, korov, braćo, čupali, korov, kuhali i to jeli i pili. Subhanallah. Zamislite. Također, pogledajte. Allah poslani ga sada nije htio napustiti Meku. Ali zbog nezimiravanja Mekenija, to jest oni koji nisu prihvatili islam, prvo su muslimani poslani u Abesiniju, kršćanskom kralju, koji je bio pravedan, da bi se tamo zaštitili i sačuvali od ezijeta nepravde koju čini e, Mekenlije, to je mušici u Mekiji. Zamislite, odlaze od svojih suna građana, od svojih prijatelja, komšija, rođaka, sestara, braće, očeva i tako dalje, odlaze u Abisiniju. I ne samo to, nisu predstavljali, nisu predstavili s time, već su išli dalje. I za, ne, za naši ne idu dalje, idu u Bogami. Pa je Allah u poslanih ali sa nam dobio narod do Allaha smadala da muslimani napuste svi Meku subhanahu. Zamislite. Svi da napuste Meku. Gdje je Allah u poslanih ali sa nam jer usli toga napustio Meku odšao u grad Medinu. Tanošnji Jesiju. Ne samo to, braćo, koliko je podvala, koliko je potvara, koliko je laži izneseno na poslanika Islama, koliko je nadima kada smo na Islamu na, na, nazivan, uh, inaka la šair, ti si pjesnik, la e, sihra, la e, sahra, ti si sihribat, la međlun, ti si, la, ti si luđak, ti si normalan. I kada su mušici meke, braćo moja, prije hijđre, Allah poslanik ali slama, vidjeli da ne mogu mu ništa. Dolaze mu talibu u toku bojkota, muslimana i svi oni koji su pomagali muslimane i nude poslanika ali sam. Hoće li metak poslanića? Hoće li metak Muhammede? Hoće li žene? Hoće li položaj? Hoće vlast? Ali samo s jednim uslovom. Gleda, ovi sad imaju uslove. Kada je vidiš, kada je, kada je bezoslovno prijavate našu vjeru. Ali ovi imaju uslove. Kaže, da jedan dan obožavamo tvoga Boga, a drugi dan naša božanstva. A da to spojimo. <laughs> Hajde da jedan dan učimo Kur'an, a drugi dan da cecu zovrimo utržiti. A, pa majram je kad nek se namazno, razveselim. Ne može, brate. Nije to prirod, nije to normalno. I on sam vidi taj tuđi, taj koji nije muslima, vidi da to nije normalno, nije to od tebe, nije stima, to nije islam, to, to nije, vidi da, da, da mu se pretvaraš, što vidiš. On zna šta je vjera, ne brini se, ba. Nađeš ga, ma pa ne, ovaj ga lagama, on zna za tebe, spanalo. Za razliku od ljudi koji su u zabludi, jel? Ne samo to, braćo moja. I pogledajte, Kada Allah poslanik ali sam nam kazao tako mi je onoga u čije ruci moj život. Kad mi dali sunce u desnu ruku, a u lijevu mjesec, neću ostaviti ovo na čemu sam. Allah vaki. E to je, to je tačka. Tad je bila mušicima tačka. Ne možemo ništa s Muhammedom dogovoriti. I onda pred samu hijđu, pogledajte šeitana, dolazi u ljudskom obliku mušicima Mekke koji su sazvali sastanak, sjelo, šta da uradje sa Mohamedom? Ma kao ovi protjerajmo, ovi drugi kao ovi zatvorimo ga. Da li šeta kaže, ne. A da protjerajte, možeš i dalje, ako zatvori opet ima sebi gdje svoje. Kaže, ubijte ga. To je najbolje. To je rješenje. Ubi Osmana, ubi Ibrahima, ubi Hussejna, ubi Hatiđu, pobiji sve. I ubijali su nas. I opet se spremaju. A mi opet pomalo jeli, u duboki zimski san. Osim onome kome sam nas mi. I sad ćemo na kraju predavanja, jeli, da ne bismo dulji, spomenuti prelijep slučaj. Smanavla. Nijedan od nas nije imao to iskušenje od nas pri času rođenja kao što ima ovaj ashab. Allah poslani ga. To je Abdullah ibn Umi Mektum. Nam se Allah smiluje. Rođen je kao slijepac. Njegova majka Umi Mektum jeste nazvana zbog toga kao majka onoga skrivenoga. To je majka koji ne, je li sina koji ne vidi. Abdullah ibn Umi Mektum. Povodom jeli, njega, kadu mu fesiri, oni koji tumače Kur'an, učenjaci. Slijepac je povod kojim je Allah Jeršanu objavio 16 ajeta koji su stalno učeni i uče se sve dok se smenjuje dan i noć. Tačno. 16 ajeta i još plus vidjet ćemo ajeta kao govore niša. Vraćamo je. 16 ajeta čovječe. Spanom. Ali, daj da vidimo njegovu historiju, jeli. On je Mekelija, naravno, rođen u Meki, rekli smo majku, jeli, umu Mektum. Na početku objave, jeli, na početku, jeli, spuštanja objave, Allaho poslanika, sam bio među prvima koji su prihvatili islam. Toliko je spanala, toliko je bračno moja žudio za znanjem, za ilmom, da je non stop, nakav slijep, išao i tražio Allaho poslanika, ali islama. Pitajući ga, hej, ispušten još jedan ajet. Reci mi ga, tako da ga nauči, tako da ga primijeni. Da, ja sam se nakon, da, ovo, kakav Kur'an ne odbila. Halka Kur'ana, kakva halka, bo ja, ja sam već, znam kad je, koliko znaš kad je, pa znam oni kad je, pa znam dvaj sura, i maže ih to, sura je Bakar, Al-Fatiha ili ove ovaj, va, kad ne on je mali, kaže, a dobro, neka. Smajno. <laughs> Tako mašlo, ti pravo učenik, ne to prihalka. Sve učenjac. Abdullah, subhanallah, jeli, šta je se desilo? U tvoj želji, žaru, za, za objavom, za, za ajetima, jeli, koji dolaze od Allaha, smetala poslaniku Muhammedu sallam, jednog dana Allah, poslanik sallam, jeli, zaustavio melikane neke, koji su, tu su bile utpe i birebija, njegov brat Šojbe, Šejbe, Amr ibn Hajšam, zvani Ebu Džahl, jeli, Umej ibn Halef i Velid ibn Mugire, otac Al-Khalda ibn Velida. Pa je poslanik Ali Islam narodno, jeli, uložio sav truda i pozove u Islam. U la ila illa Muhammed Rasulullah. Abdullah ibn, ibn Mektum, kao slijepac, čuo je da tamo negdje Rasul Ali Islam priča. Pa požuri prema njemu. Čim je došao do njega i žali, jeli, želje da, da mu poslanik sam kaže, jeli, ajte, Ja Rasulullah, posle sam zakrenuo, pa je sam mrštio na njega, jer šta ne, šta ne zaustavi da priča velikanima, neki, neki. Pa je zakrenuo od njega. I Abdul ibn Abdul ibn Abdul nije stio da dalje. I samo što je Allahov poslanik ili sama braćo moja, sve sestre, otišao od ovih velikana, koji nije, evo nije primio islam. Kaže, su predaj da mu je se, da, da je osjetio izmaglicu na očima. Kao da, kao da gubi vid u jednom trenutku i udara su glavu. Dolazi objava. Sura Abese, braćo moje. Naučite je na pamet. Doista je prelijepa. Ali mi ćemo, pošto je duga, jel, su ovi ajeti, ovaj, na bosanskom jeziku prevesti, inša Allah, jel. Kada je Allah je šalu, znači na bosanskom jeziku, nakon ime Allah je šalu, mjesto samnostno, on se namrštio i okrenuo. Allaho poslanik ali se nam. Zato što je slijepac njemu prišao. Allaho. Pogledajte kako odgaja gospodar svi šetula svoje vjernike. Bio on poslanik ne bio ovaj izme. A šta ti znaš? A šta ti znaš o Mohamede? Možda on želi da se očisti. Ili pouči, pa da mu povuka bude od koristi pa onoga koga koji je bogat, ti njega savjetuješ. A ti nisi kriv ako oni neće da vjeruju. A ono ako je žur, žureći tebi prilazi, žuri ti, o Muhammed, a? i strah osjeća, ti sa na njega ne osrćeš. Subhano. Ne čini tako. Dobro, subhano, zamisli da ćemo. Danas kažeš muslima, nemoj tako moći, čovječ. Pa kva si ti, ima? Allah Đelešanu u Muhammedu s.a.v. kaže o Muhammede ne čini tako. Nije to dobro. Zato što je Allah onaj koji je alim, koji sve zna. Alim, koji sve zna, spoda svi svjetov. A nije tako. Ne čini tako. Oni su pouka. Ti ljudi koji te dade, oni su pouka. Pa ko hoće, podući će se. Na listovima su cijenjeni, Kur'an je na listovima cijenjeni, jeli, uzvišenim, čistim, u rukama pisana, častnih, čestitih. I tako Allah Ješanu završava ovih 16 ajeta svore Abese. Draga moje braćo, Abdullah ibn Mektum je među prvima koji su činili hijđru iz Mekije u grad Allahoposlanika, ali sa ovom jedinom u Nelvaru. Skupa sa Musabom i Numeirom. Da mu se Allah smiluje. To je braćo isto ashab, da mu se Allah smiluje, koji je bio daja. Jer ga cijeli ljudi uvažavali kao takvog. I Abdullah ibn Mektum je skupa sa Musabom išao od kuće do kuće u Medinu i pozivao i objašnjavao je vjeru islam, ajete kuranske i tako dalje i tako dalje. Ne samo to, braćo, pogledajte počast nakon što je Allah Rešanuhu objavio mi 16 ajeta poslaniku Muhammedu s.a.v. kao ukor. Kaj toliko je poštivao poslanik ali se nam Abdullaha. Subhanallah. <laughs> Subhanallah. Šta god treba, tu, tu sam Abdullah. Allah objavio putem, meni objavio ajete, subhanallah. Toliko je Abdullah bio, alhamdulillah, priznat od poslanika ali se nama. da kad bi poslanik ali sam izašao iz Medine deset puta bi je ostavio za, za zamjenika Medine Abdullaha ibn Mektum nam sa nasmin deset puta braćo moje ko, ko će kod nas ostaviti Kada je zato, brate, hlade, dođi u deset. Slovo, recimo, u devet. Nema njega u deset, čovječ. Oći kome za vas milo. Gdje, brate, ovo? Evo, čovjek. Ovdje, nažalost, šeitan nam prišao, spala e, pojedini muslimani non stop kasni na namaz. I kad zabriše namaz, znaš ko je? Tamo lupa, ne znam, nija, pušta vodu, još, zume, zaboravi isključiti mobitel u žurbi, jel? Požurio čovjek. Ne treba žur, polako, poslanik sam kada, polako. Što si propustio, naklanjaj. To je sunet Allaho poslanik, ali se nama. Ne može uvijek pa dođeš na... Allah, Allah, Akbar. Subhanallah. Kada je čovječe, šta ti je, malo? Stao se pred Allaha, smiri se polako čovječe. Allah zna, ima nekad uzor, ima opravdanje, ima nalog, zakasni čovjek, nije. Ali nemoj da ti to bude bolest. Ljudi prije po sata u džavnju čovječe. A se poduči. Nemoj ostaje šeta na vrata, pa onda dođe šeta. E, nećete samo tu i kaže. Ne, ne. Idemo dalje. Šta dalje? Što ćeš dalje? Ba? E neka kraš kad budeš uzima abdest, sad će tebi prići. Pa čovjek uzima abdest, čovjeka trlja, trlja prste. Pa joj nije mi kad je ovdje voda došla. Ja gleda, pa gleda, treba mikroskop čovječe. Ona je došao, Allah, e, pa ja to abdestio sam, alhamdulillah, nekako. Ja došao čovjek, sam vratio, no nije, hajde do koljera, već iznad koljera, što radiš to čovječe? Znam da, znam da će biti jeli, prepoznati muslimani po onim, jeli, ako uzmaš više od onoga, jeli, od onoga propisanog za, za Andes. To će biti prepoznatljivost jedna sunjem danu vjernika i vjernica. Na bez, nema smetnje. A čovjek gađe ove će ti, što će koliko puta uz Andes? Samo što je završio, kan je, kan je ono desno uho večeri izdao ga pa zna da vrne. Pa ne zna čovjek, ona ne zna čovjek, ne zna propis. Pa ovdje, ovdje je opet na početka. A šeta se smije. Ja ljubiš ti musliman. Pa ako čovjek sigurno ne zna, dođeš do tog dijela i pereš od tog dijela, braćo moja. A ne opet na novo. Znači ideš na onaj dio koji nisi opravo kao izlam zgođenjac. I od tog dijela pereš i ideš dalje. Ne otvara šeitanu vrata. Poslani ga ne znam, i, i onda kad se, na, na, on je, znaš, ali ono, uzeo amnest, sve je to okej. Okay stavo je čovjek, je, hoće, čovjek hoće tekvi da uzme, da donese tekvi da Allahu akbar, ma hoće čovjek da izrani. Da on subhan, Allah, <gasps> Allah, Allahu akbar. Nemoj šetanu dozvoliti da ti da otvoriš mu vrata. Zato su ova druženja i takako pozitivna. Šetan ne voli braća ova druženja, sto posto. Jer ovo, brate, ovdje isto što, isto što Dejjal, kad pogleda Isa i Salama, topi se, jeli, kao što se so topi, tako se šetan i topi na ovim sjeljima. To da znate. Abdullah, jeli, pričamo Abdullahu, jeli, ono što ga je te, i tekako bilo mu je teško, braćo moja, Abdullahu ibn Umil Mektum. Znao je da je slijep. A to je, dolazi bitka na Uhudu, Dolaz bitka na, na, na, na Bedru, na Uhudu i tako dalje. Abdullah ne može ići. Teško. Pa je molio Allah, Allah moj, objavi mi, po, objavi moj uzor. Pa sam nikad nisu nam. Moje opravdanje, ja ne mogu neći na ide na Allahom put da se borim sa shahadim. Nam se Allah smil. Pa je molio, ja Rasulullah, Allah poslaniće, šta je sa mnom? Pa jedne prilike sjedio, pa bio je Zaid ibn Stabit, pisar poslanika i salama, objave, jeli? Pa je poslanik i salam jednog trenutka kada od Zaidu, piši o Zaide. A tu je Abdullah Siri. Gdje dolazi kuranski jaj gdje kare, ne mogu nikako da budu isti oni od vjernika koji sjede kod svojih kuća i oni koji se vore Allahom budu. To je Abdullah teško palo, subhanallah. Ču, ne mogu biti isti. A vidi mene, ja ovdje sjedim. Pa mu kaže, pa spada kaže mu tada Abdullah, Allaho poslaniće, a šta je sa onima koji ne mogu da idu u borbu? Samo što je završio rečenicu, s pitanja Resulullah i Salamu, dolazi objava i kada je Zaidu, piši Zaide. Piši, osim oni koji imaju uzor. To jest mahan. Znači oni su izuzeti. Nakon smrti Allahu poslanika Ali Sanana, nakon smrti prvog halife Ebu Bakra, da mu sanana sminuje, Omer ibn Khattab u 14. godini po Hiži šalje vojsku na Perzijance. Kada je vidio to Abdullah, braćo moja, kare odovija. Omer, kare bili slabi, jaki, svi se odazovite. Nema šta, Abdullah kare i mene zove, halifa. Slijed, braćo moja slijep. Danas sam zove brata, brate, izvini, ima ona plakat, le, tako ona plakat, treba da se polijepi. A, brate, zijeva on čovjek, tek ustali 12 sati, tam podne. A, brate, halal, ima neku drugu nađe, nemoj mene nađe. Subhanallah. I kad je mi smo, smo naša, radnici za uvjeru. Trebamo se popraviti. I šta je se desilo, moja braća, sine, sestre? Abdullah ibn Mektu. Otišao je, braćo moje. Ogromna vojska. I kaže Abdullah, kad ne dajte meni bajrak, pa ću ja stati između dva safa, dva reda muslimana, hoću držati. Alhamdulillah. Subhanallah, braćo moja, ta bitka je bila tri dana i tri noći na stotine šehida. Na stotine šehida. Između ostaloga, na kraju bitke, kad su došli, Abdullah ibn Mektum leži na zemlji, držeći barak Islama, gdje je odšao Allah smatala kao šehid. Smano. Allah ti dao vid, pa cijeni to. Allah ti dao zdravlje cijeni, brate. Allah ti dao slobodno vrijeme, cijeni to. Allah ti dao porodicu, cijeni to. Allah nam dao, braćo moja, slobodu. Dao nam ono što nisu. Evo vidim kroz, kroz ovo malo predavanje. Nismo vrlo malo preživjeli što sa shabi i naši prirodnici preživljavali. Iskoristimo tu slobodu. prije nego što dođe ili suprotno tome. Ja molim Allah, jer što nas pomogne, nas miluje, da budemo od onih koji ćemo pomoći Allah, smatra na vjeru Islam, da budemo od onih koji ćemo se truti na lavom putu. Molim Allah, jer što onda popravi stanje svih muslima u čitom svijetu, da on smahna wa ta'ala zaustavi rat u Siriji, da prestane ubijstva, da izliči oni koji su bolesni, koji su ranjeni, da zaliječi rane muslimane muslimakama. Molim Allah je šanuhu da pomogne muslimane muslimake gdje god se nalazili. Da se Allah šanuhu nagrada dobrim, da se nam molim.